بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el sol y por su luz, والقمر اذا تلاها por la luna cuando lo sucede tras su puesta, والنهار اذا جلاها por el día cuando lo hace brillar. Por la noche cuando lo oculta. Por el cielo y por quien lo erigió. Por la tierra y por quien la extendió ونفس وما سواها por el hombre y quien lo creó. فالهمها فجورها وتقواها y le mostró el mal y el bien. قد افلح من زكاها Por ello juro que quien purifique su alma obedeciendo a Allah prosperará y triunfará. y quien la corrompa desobedeciéndolo, fracasará. El pueblo de Samud desmintió a su mensajero Saleh mediante sus transgresiones. Cuando enviaron al más perverso de ellos para matar a la camella de Allah. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها A pesar de que el mensajero de Allah, Saleh, les decía: Respeten la camella de Allah y sus turnos para beber. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها mas lo desmintieron y la mataron entonces su Señor los destruyó por completo a todos por sus pecados sin preocuparse de las consecuencias